розстелив карту, одібрану у Ріменіса, і розігрує баталії з каральним полком. Ходімо, допоможемо йому поміскувати над картою. Та ні, зніяковіло відповів Ладгалець. Я й так на сьомому небі. Не мені сидіти поруч з командиром над картою. Мені ще треба показати себе і не клич мене до свого вогнища. Воїному воля. Однак знай, якщо б з центру прийшла радіограма про те, щоб тобі не вірити, хлопці все одно вірять тобі, а не лише я. Сказав Галка, змовчивши про те, що така радіограма була невдовзі після Нового року, коли по той бік фронту дізнались. Шаладгалець не був убитий біля Маргалського хутора, а тільки поранений. Я давно знав, що ти такий, як і Тарас, і ми ще повоюємо з карателями генерала Еккельна із німцями, сказав Ладгалець. А над картою поміскуйте. Айсарх Ріманіс не просто суперник Янки Великого, залицяльник до його рідної жінки і катюга всієї сім'ї Яна. Ріманіс, неабияка шишка весесівців. Про це я дізнався в полоні, в тюрмі, і там були його жертви. Це Ріманіс один із верховодів у карателів. Так що на його карті. Може, ви щось прочитаєте і цінне для себе. Галка повернувся до своїх і, присівши біля кудрявого, сказав Ладгалець певен, що Ріменіс фігура весесівців. А що показує карта? Те, що сказав Ладгалець. Ріменіс начальник команди лісових котів, відповів командир. Я ще тоді, під час суду над Ріменісом, помітив на карті дюжину позначок символів, що карта готувалася кваліфіковано і ґрунтовно. Розберемося у цих символах, сказав Галка. Позначки були розкидані по всій курзами та найбільше всередині півострова. Суцільне коло, пунктирний еліпс і заштриховані місця означали дислокацію банд на лютий 1945 року. Безперервна лінія з'ясоване розташування. Для німців з'ясоване. Пунктирна не з'ясоване. Закреслені місця косими лініями, райони де перебувають дезертири з латиських легіонів. З німецькою пунктуальністю нанесено десятки ієрогліфів про бойову діяльність партизанських груп. З хрещеними мечами зафіксовані бої десантників Кудрявого і Балтійця, позначені символами напади інших банд, місця заготівель продовольства і одягу, пошкодження лінії зв'язку. Мої символи мають заміновані місця і вибухи мін. Парашутиками, під якими висів прямокутничок, позначені місця авіавантажів чи десантування агентів. Біля окремих символів стояли числа, яких було з десяток. Це партизанські і десантні групи. Були й такі позначки, як вибухи мін. Поглянь, поглянь, Сережа, звернувся Галка до командира. Бій з бандитами і напад банд мають відмінність. Бій це коли німці вчиняють напад, ось як 7 лютого під Кабіле. І цей бій позначається схрещеними мечами, і леза мечів стирчать угору. А коли наші хлопці б'ють по них із засади, тоді ці мечі перевернуті а лезами униз. Хм, око в тебе справді як у розвідника. Які вуха, сказав кудрявий.